بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين و وصحبه اجمعین، اما بعد بنیم بحث ضوابط تکفیر ما چهار تا ضابطه تکفیر داریم این باید حفظش بکنیم ضابطه تکفیر که در قرآن و سنت بهش اشاره شده که در نواقض اسلام بحثش خواهد اومد من اینجا یکم بحث رو باز میکنم ما گفتیم اونجا اون صحابی قبل از اینکه چیزی از اسلام بدونه حتی یسمع کلام الله قبل از اینکه چیزی بدونه اسمش خدا خداش مشرک کسی که شهادتین نگه وارد اسلام نشه و محمد را صلی الله علیه خاتم الانبیا ندونه مشرکه بعد از رسالتش هیچ کسی بخاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان در حدیث داریم لا يسمع بی من احد لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار يهودي نصرانی از من نمیشنوه قبل از نشنیدنش نشنیده هیچی جاهله مثل فرض میکنه یک شخصي بالفرض مثال در قطب شمال قطب جنوب در استرالیا در جنگلی در هندوستان داره زندگی میکنه هیچی نمیشنوه این شخص قبل از دونستن به اتفاق اهل سنت و چنانچه خدا در قرآن گفته قبل از ابلاغ اسلام بهش حکم مشرک رو داره و این احد من المشرکین خدا قبل از علمش دوت مشرک کسی که اقرار به اسلام ما نداره ما با هر کسی که اقرار به اسلام ما نداره میجنگیم امرت ان قاتل الناس حتی یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله ما وظیفه مونه که شرک روی زمین پاک بکنیم مشرکی روی زمین باشه این وظیفه ما مسلمانان درسته که ما عقب افتادیم درسته که ما اون جهادی که خداوند از اون خواسته برپا نداشتیم ولی که حقیقت جهاد اینه برای این تشریع شده که منکری بر روی همونطور که خدا نمیخواد زنا بر روی زمین باشه قتل بر روی زمین باشه دزدی بر روی زمین باشه خدا دوست نداره کسی غیر از او را صدا بزنه و شرکی و بتی و مردهی به غیر از خدا پرستیده بشه این وظیفه ما مسلمان باید جهاد من به سوی کلمه توحید باشه اعلای کلمه توحید شرکی بر روی زمین نباشه پس هر کسی قبل از اقرار به اسلام قبل از اینکه اقرار بکنه اسلام را چیز از اسلام نمیدونه حکم ما مسلمان ها را نداره یهودی اگر مرد نصرانی اگر برد مرد به اتفاق ما اهل سنت ارث و میراث در کار نیست کفن مثل ما در کار نیست غسل تو کتاب فقهی میخونی بله یه سری چیزها خداوند از اهل کتاب برای ما حلال کرد خداونده لا يسأل عما يفعل فعل خداست خدا بهمون حلال کرد ازدواج با آنها غذای اونها را برای ما حلال کرد یه سری چیزها خدا استثناء قرار داد ولی یه سری چیزها چون حکم مشرکی رو داره دارند دیگه ما نباید از اون مبادع خودمون کوتاه بیاییم اونها به نسل قرآن مشرکن و کافرن خدا در قرآن میگه لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه اونهایی که گفتن خدا سه اونهایی که گفتن عیسی فرزند خداست کیان کافره بعضی ها نادانیشون به جای رسیده مثلا میان نصوصی که اسباب نزول رو داره گفتم بخاطر همین امام شافعی رحم الله چی میگه میگه که انسان باید ناسخ و منسوخ رو بدونه مطلق و مقید رو بدونه عام و خاص رو بدونه باید بدونه اسباب نزول رو بدونه اصلا استدلال میکنن به فرموده خدا این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله والیوم از اهل کتاب کسانی هستن که ایمان به خدا و آخرت دارن بله منظور کیه سبب نزولش چیه منظورش نجاشیه رضی الله عنه صحابی بود که رسول الله صلی الله علیه و ندید بعضی حکم مخضرم را بهش میدن رسول الله صلی الله علیه و فرمودن ان اخا لكم بالحبشه توفی برادری از برادر شما وفات یافته مسلمان بود رسول الله اونا را ورد به بقیه در مصلا و صحابه بر نجاشی نماز خوندن بله نجاشی این آیه در شأنش نازل میشه ایمان خودش را کتمان کرده بود چون عاجز بود حالا میاد از عنوان تکفیر بحث عجز خواهد اومد بحث عجز یک از موانع تکفیره نتونست اسلام خودش اظهار بکنه و اسلام را قبول داشت نمیتونست اسلام را اجرا بکنه حکم به ما انزل الله بکنه نمیتونست عاجز بود آیات زیاده لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب اونایی که کافر از اهل کتاب و مشرکین ان ينزل عليكم من خير من ربكم خیرت شما را نمیخوان نمیخوان که خیری از سوی خدا به شما بیاد اونا بس به نص قرآن کافرن قبل از قبل از ابلاغ و همچنین قبل از اسلام ببخشید قبل از اینکه اقرار به اسلام بکنن مشرکن چه بخوان از اسلام بدونن چه ندونن اینکه اون شخص نمیداند یهودی نصرانی به قول خیلی ها میگن مسیحی البته که مسیحی درست نیست ولی خب بالفرض این اصطلاح که خودشون بر خودشون گذاشتن از اسلام چیزی نشنیده از محمد صلی الله علیه و سلم چون رسول الله ما یسمع بی من یهود من یهودی ولا نشنیده از رسول الله حکم شیه همونطور که ما در حدیث اهل فطرت داریم چهار نفر روز قیامت حدیث شهاد اومد که روز قیامت دوباره امتحان خواهند شد یکی از اونا کیه کسانی که یکی از اونها شیخ بزرگی پیرمردی که اسلام در سن کهنسالی به رسیده بچه‌ای کوچکی ای اهل فتره ای که در زمانی که پیامبری نبوده پیامبری بهشون نرسیده از دنیا رفته، اونها روز قیامت دوباره امتحان خواهند شد پس بین احکام دنیا و آخرت باید فرق بذاریم یعنی چی یعنی الان در مسئله دنیا ما حکم به ظاهر میدیم یا اینکه اقرار به شهادتین دارن میگن اشهد ان لا اله قال من اسلام جبرئیل قال اشهد ان لا تشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله مل اسلام این اسلامه این ورود به اسلامه کسی این شهادت رو نگفت اسلام رو نداره هر کسی میخواد باشه حال اینکه روز آخرت معذور باشه مثل اون کسی که یهودی نصرانی یا هر کسی دیگه تو جنگل ها گفتیم به سر میبره از اسلام چیزی نمیشنوه چیزی نشنیده از دین خدا اینکه خدا دوباره امتحانش میکنه شاید وارد بهش بشه این مسئله مورد بحث ما نیست بحث ما در احکام دنیا هست در احکام دنیا کسی که شهادت نمیگه مسلمان نیست به خاطر همین یکی از بندهای نواقض اسلام که محمد وهاب میاره میگه از بندهاش من لم یکفر الكافر کسی که کافر رو تکفیر نکنه کافری که به نص قرآن کافره وارد اسلام نشده اتفاق در کفرش حالا بحث اتفاق اونا بعدا خواهد اومد دوم فرق بین اطلاق و تعیین یعنی چه اطلاق و تعیین یک حرفی در قرآن و سنت میاد مثلا در قرآن خدا میگه فلان فعل کفره در سنت میاد رسول الله صلی کسی را ملعون خطاب قرار میده و دیگر مسائل حال اینکه ما اون حکم را بر شخص جاری بکنه اون مسئله دیگه هست مثال اینجا مثال اطلاق تعین من اینجا حدیث ابن عباس را آوردم رسول الله صلی الله علیه و ده نفر را در مشروب ملعون کردن کسی که مینوشه حمالی میکنه خونه اجار میده انگور رو میفروشه بهش ده نفر ملعونه ده نفر در مشروب ملعونه این حکم کسی که چی مشروب بنوشه ملعونه عبدالله که کنیش حمار بود از رسول الله صلی الله رضی الله عنه مشروب نوشید من شلاقش زدن مشروب نوشید من شلاقش زدن یکی از اصحاب گفت لعنه الله ما اکثر ما یؤتى یا اللهم لعنه ما اکثر ما یؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله لا تلعنه لعنتش نکن خودش رسول الله میگه ده نفر در مشروب ملعونن اینجا دو سه بار میخوره و شلاقش میزنن ولی با این وجود رسول الله میگه لعنتش نکنید خودش گفته بود فرق بین اطلاق و تعین اونجا گفته بود مطلقا کسی که مشروب بنوشه ملعونه ولی اینجا این فرد که مشروب نوشیده را نگفت که ملعونه گفت لا تلعنو لعنتش نکنید چون اون ایمان در قلبش راسخه رسول الله عرض بهش میده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله لعن مؤمن مثل قتلشه مثل که او را کشتی گناه کبیره است کسی کسی رو لعنت بکنه خب اینجا این صحابی اینجا صحابی دیگر را میگه تو ملعونی مثل قتلشه رسول الله کی را نهی میکنه اون صحابی که میگه تو ملعونی با وجود خود رسول الله ملعون کرده بود به طور مطلقش این میگن فرق اطلاق و تعیین مثلا اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه اینجا مثالی را در بحث اطلاق و تعیین از گفته امام احمد میاره از فعل امام احمد میاره امام احمد معروف از ائمه اهل سنت که سخت جلو اهل کلام کسانی که اومدن گفتن قرآن کلام خدا مخلوقه ایستاد گفت که قرآن سخن خداست حرف و سخن خداست حرف و سخن مخلوق نیست حرف و سخن خداست حرف سخن خدا از خود خداست یه چیزی نیست که خدا خلقت بکنه در یک دفتری در یک کتابی یا در قلب یک کسی و هر کس به امام احمد میگفت هر کس بگه من قال به خلق القرآن فهو کافر هر کسی بگه قرآن مخلوق کافر چون نقض قرآن را کرده خدا میگه سخن من حتی یسمع کلام الله و این احد من المشرکین استجارك و حتی یسمع کلام کلام خودش این میگه نه کلام خودش نیست خدا سخن نداره سخن نگفته چرا چون اگر خدا سخن بگه اهل کلام همشون تمامی اشاعره ماتریدیه معتزله همه فرقه ها میگن خدا سخن نگفته با قرآن چرا چون میگن اگر سخن بگه لازمه سخن گفتن زبانه و لازمه این زبان جسمه خدا چون جسم نیست جسم نیست خدا پس سخن نگفته نتیجه گیری کسی که بگه خدا سخن گفته کافره نزد اون فرقه های کلامی چرا چون قائل به جسم خدا بوده همطور که در گفته دستوخی داشت امام احمد میگه بالعکس عکس اون کسی که نقض بکنه کلام خدا بگه خدا سخن نگفته فرموده خدا رو نقض کرده خدایی که در قرآن میگه و کلم الله موسی تکلیم بعضی از اهل کلام مثل زمخشری میاد این آیه را معناش عوض بکنه اعرابش رو عوض بکنه میگه و کلم الله اللهی که فاعل و میکنه مفعول برای چی و کلم این فائده علم لغت علم صرف و نحوه علم اعرابه اگر علم اعراب نباشه لغت عرب نباشه کسی نمیتونه استنباط استدلال بکنه نگاه بکنید این شخص با اون شبه جسمیت که اگر خدا سخن داشته باشه جسم میشه با این شبهه اومد آیه قرآن را که به تواتر به ما رسیده تحریف کرد و کلم الله الله که فاعله را مفعول کرد و الله موسی خدا سخن آیه میگه خدا با موسی سخن گفت امام احمد رحم الله میگوید کسی که این آیه را نقض بکنه کافره نقض یک آیه از قرآن کفره امام ابن چی میگه با این وجود که امام احمد میگفت کسی بگه قرآن مخلوق کافره ولی پشت سر معمون واثق معتصم نماز میخون جهاد میکرد و آنها را تکفیر نمیکرد و سر منبر به آنها دعا میکرد و اینا هم از قائلین به خلق قرآن بودن اینا میگفتن قرآن مخلوق آیات قرآن رو رد میکردن ولی امام احمد رحمه الله تکفیرشون نمیکرد این جلد صفحه جلد جلد هفتم صفحه 507 از مجموع فتاوی ابن تیمیه مع احمد رحمه الله لم يكفر اعیان الجهمیه بعینش رو تکفیر نمیکرد میگفت کسی که بگه این حرف کافره ولی خود جهمیه رو تک تکشون تکفیر نمیکرد ولا كل من قال انه جهمی کفره ما این مسئله رو بگیم مثلا ما در کتاب اهل سنت داریم یعنی روافض کفاره این قول مطلقه ولی تک تک ما هیچ وقت تک تک اون اشخاص را تکفیر نمی کنیم همینطور جمعیه قول مطلق فرق معین تو قضیه معین شروط و ضوابط میاد که خواهیم کن موانع ضوابطی داره قال بل صلى خلف الجهمیه الذين دعوا الى قول اونایی که دعوت میدادن بلکه بلاورا داشتن کتک میزدن مثل معمول شلاق زده محمد رو به زندونش انداخت تا جایی که اون پزشک وقتی که اومد امام احمد را مداوا بکنه که نمیتونست روی پشت روی کمر خودش بخوابه اومد با دندون خودش اون گوشت فاسد شده از بدنش با دندون خودش جدا میکنه نمیتونست محمد خواب قرار نداشت اینقدر کتا خورده بود امام محمد. اینقدر شلاق خورده بود که یکی از اون کسانی که شلاق خورده بود گفت اگر این شلاقی که بر کمر امام محمد وارد شده بر کوهی وارد میشه کوه دگرگون میشد اینقدر شلاق خورده امام محمد زندونی که ولی با وجود رو نگه کسانی که وادار میکردن علما را به اینکه بگن قرآن مخلوقه امام محمد و امثال اونها اعیان جهمیه را تکفیر نمیکرد بس الله خلفهم امتحنوا الناس وعاقبوا لم يكفرهم احمد وامثاله امام احمد و امثال اون ائمه هیچ وقت جمعی رو تکفیر نکرد تا آخر سخن این امام پس اولین ضابطه در ضوابط تکفیر فرق گذاشتن بین احکام دنیا و احکام آخرت ما بحثمون مسائل دنیاست نه در آخرت آخرت کسانی که اسلام بهشون نرسیده یا بچه بودن مردن ما بحثمون در آخرت از اون کسان نیست بحثمون در دنیاست یا اینکه شهادتین میگه وارد اسلام میشه یا نمیشه هر کسی نشد اقرار نکرد مسلمان نیست و ضابطه دوم فرق گذاشتن بین اطلاق و تعیین بین اطلاق و تعیین اینکه یک فعل بگیم کفر فرق میکنه با اینکه یک شخصی را بگیم تو کافری شخصی را رسول الله بگه ملعونه و یک شخص خاصی را بگیم تو ملعونی فرق بین اطلاق و تعیین هم از سنت از حدیث دلیل آوردیم هم از استنباط و استدلال ائمه مثل امام احمد و همچنین ابن تیمیه رحمهم الله اجمعین سوم اعتبار قصد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم أي مؤمنين راعنا نجد راعنا مؤمنين هدفشون يعني رعنا سمعت یعنی حرف ما رو وفي أمر خدا میگفتن بلي يهودين راعنا رو وني عنوان یک فوش استفاده میکنن دشنام دادن دشنام میدادن با این کلمه اعتبار قد خیلی مهمه اینجا قرآن مصحف گذاشته من نمیدونم مصحف عصبانی شدم روی یک دانش آموزی ندونستم که اینجا روی میز قرآنه قرآن رو پرد کردم نمیدونم که این قرآنه آیا من کافر میشم به اتفاق خیر چون نمیدونه اصلا نمیدونه که این قرآنه نمیدونه که قرآنه یک شخصی میدونه این قرآنه از عمل قرآن را پرت میکنه حکمش چیه کفر اکبر مخرج از مله اعتبار قصد خیلی مهمه حالا آیا با قرائن میشه فهمید که این شخص قصد داره نداره اون ان بعدا خواهیم گفت پس از ضوابط تکفیر اینکه کسی که قصد داره اشتباه میکنه حرف اشتباهی از زبانش خارج میشه مثل شخصی که از شدت خوشحالی گفت اللهم انت عبدی پروردگارا تو بنده ای منی اشتباه کرد قصد توهین به خدا نداشت شخصی در عصبانیت همونطور که رسول میگه لا طلاق فی الاغلاق کسی که عصبانی عصبانیت شدید میشه تون میشه نمیدونه که چی از بقول مرو از کلش بیرون میاد طلاق هم شده طلاقش واقع نمیشه همونطور اون دشنامش براش حساب نمیشه چرا چون این دیگه به قول خیلی میگن این عقلش دیگه هنگ کرده دیگه کار نمیکنه نمیکشه دیگه اصلا هیچ حالیش نیست بعضی هستن در عصبانیت چیزی حالیشون نمیشه از ضوابط تکفیر اقامت حجت و بیان محجت و انتفای موانع اقامت حجت و بیان محجت خداوند در قرآن میگه ما كنا معذبین حتی نبعث رسوله و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا عذاب نمیدیم در روز قیامت تا اینکه پیامبر یعنی پیامبری اگر در دنیا به کسی فرستاده نشده خدا در آخرت عذابش نمیده تا اینکه دوباره امتحان بشه همونطور که در حدیث اینجا داری. چهار نفرن که روز قیامت دوباره امتحان میشن از جمله کسانی که اسلام بهشون نرسیده خدا در قرآن ما القی فیها فوج سالم خزنت الم یاتکم نذیر نذیر نیمده. کسی که انذار بهتون بده قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا اومد تکذیب کردیم بحث اینکه نیومده اون مسئله دیگه فرق میکنه پس باید شخص اقامت حجت بشه اقامت حجت و بیان محجت این که ما بگیم قرآن الان داریم خلاص هر کسی الان دوچار شرک شد از اسلام خارجه چرا چون ما قرآن داریم چون ما قرآن داریم خیر باید شخص بیان محجت مثلا بالفرس من یک شخص هندوسه من عربم من فارسی زبانم بگم این قرآن خدا تو باید ایمان بیاری اینجا این اینجا این دیگه این شخص قیام حجت نشده قیام حجت وقتی میشه که بیان بشه بگیم خدا پیغمبرش رو محمد صلی الله علیه و فرستاده با این کتاب زمانی خدا در قرآن این از ما خواسته و اون از ما خواسته باید بیان بشه و این بیانم برای خودش ضابطه داره مثلا خداوند در قرآن وقتی که موسی و هارون رو میفرسته به نزد فرعون چی میگه اذهب فقول له قولا لینا به نرمی باش صحبت بکنی این بحث ضابطه بیانه و خداوند در قرآن میگه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم با زبان خودش فرستادیم برای که تبیین بکنن پس بحث تبیین مهمه یا خدا در قرآن میگه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدا و من یشاقق کسی اختلاف بکنه مشاققت بکنه با رسول الله بعد از اینکه هدایت بهش بیان بشه تبیین بشه راه هدایت مشخص بشه حالیش بشه کسی حالیش بکنه من بعد ما تبین له الهدى و يتبع غیر سبیل المؤمن ولي ما تولى جان و مسیرا این مسئله رو ما باید بدونیم خارج از بحث همین بحث قیام حجت و یعنی حجت یک مسئله لطیفی هست و اونم این که الان چرا امام احمد جهمی رو تکفیر نکرد به عینشون چرا امام احمد تک تک جهمی رو تکفیر نکرد مطلقا میگفت کسی که جهمی کافره ولی چرا تک تکش تکفیر نکرد چون تفاوت فهم وجود داره چون شبهه وجود داره چون شخص شبهه داره باید شبهه ازش برداشته بشه باید اقامت حجت و بیان محجت بشه مثلا ما بحث تفاوت فهم در قرآن داریم خدا بهش اشاره میکنه داوود و سلیمان خدا میگه داوود داوود و سلیمان یحکمان فی الحرف، بعد آیه بعد می فهمناها سلیمان داوود سلیمان را فهماندیم دا... یعنی داوود نفهمید سلیمان فهمید تفاوت فهم وجود داره در مسئله ای که حالا میاد در ضوابط تکفیر معین که شخص وقتی که میخوام شخصی رو تکفیر بکنیم شخص باید نگاه بکنیم اون تعویلش جا داره شاید مثلا شخص شبه داره نه امام الحسن اشعری این حرف زده شخص متعصب ابوالحسن اشعریه میگه من مقلدم این شخص الان نها کنید تفاوت فهم این شخص دیگه قرآن و سنت حالیش نمیشه اینجا الان ما بریم بگیم که نه حدیث در بخاری اینطوری گفته با مجرد حدیث گفتن ما نمیتونیم بگیم ما اینجا اتمام حجت کردیم با تفاوت فهم در مسائلی که تعویل جا داره نمیشه نه کسی را تکفیر کرد نه کسی را تبدیع کرد نه کسی را تفسیق کرد حرف ابن تیمیه انشاءالله خواهد اومد شیخ عبدالله فرزند محمد وهاب بهش نقد میشه که شما تکفیر میکنید و تکفیری هستید بعد میگه لازمه اینکه شما میگید توسل به مرد شرکه و فلان فعل شرکه شما تکفیری هستید شما که میگید این فلان فعل شرکه پس کسی که این کار انجام میده مشرکه میگه خیر اینطوری نیست لازم مذهب لازم ما میگیم خدا بالای عرشه به ما میگن شما مجسمه خدا قائل شما قائلی که خدا جسمه بالای عرشه چیزی بالای عرش میگه لازمه حرف ما که خدا بالای عرشه جسم بودن نیست ولی اونها به ما میگن تهمت ما میزنن میگه و نحن نقول فی من مات تلك امه قد خلت اونایی که مردن کسانی بودن که رفتن ولا نكفر الا من بلغته دعوتنا للحق ما تكفير نمیکنیم مگر کسی که دعوت حق ما بهش رسیده دعوت حق یعنی يعني اتمام حجت و بیان محجت شده الا من بلغته دعوتنا ووضحت له المحجه و واضح شده ووضحت له المحجه وقامت عليه الحجه اتمام حجت شده و اصر مستكبرا معانده و استکبار به بعد معاندت بکنه بعد از توضیح بعد از تبیین اینطوری نیست که ما هر کسی در شرک اکبر افتاد بگیم تو مشرکی خیر باید اقامت حجت و بیان محجت شده پس این چارتا از ضوابط تکفیر ما موانع تکفیر داریم مانع میشه از اینکه ما فرد خاصی را به معین که در شرک اکبر یا کفر اکبر افتاده تکفیر نکنیم ما چهار تا مانع داریم مانع اول جهل مانع دوم عجز مانع سوم اشتباه مانع سوم چهارم اکراه هر کدوم از اینا رو توضیح خواهیم داد در موانع تکفیر ما باید فرق بذاریم بین فعل و فاعل بین فعل و فاعل اول ما باید فعل رو بررسی بکنیم آیا این فعل شرک اکبر یا شرک اصغر کفر اکبر یا کفر اصغر باید بررسی بکنیم خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و آله بیعت میگرفت یعنی رسول الله سمع و طاعه بعد میگه الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان كفر بواح آشکار یعنی يعني کفر قطعی خاطر همین میاد در گفته محمد که ما کسی را تکفیر نمی کنیم مگر اون مسئله که اتفاق اهل سنت روشه اتفاق اهل سنت اینی که اون شرک اکبر اون وقت بعد از اقامت حجت و بیان محجت تکفیر میشه نه اینکه یک مسئله اختلافیه مثل مسئله خلق قرآن قرآن مخلوق یا مخلوق نیست ما در این مسائل کسی را تکفیر نمی کنیم درسته ائمه اهل سنت افتاد نفر را لالکایی یاد میکنه که گفتن کسی که بگه قرآن مخ... گفتن قرآن کلام خداست و خیلی ها گفتن از ائمه اهل سنت اگر کسی بگه قرآن مخلوق کافره با این وجود مخالفین رو تکفیر نکردن حکم بر فاعل ندادن این بحث فعل و فاعل را ابن تیمیه چندین جا در فتاواش میکنه از جمله اینجا شما دارید تکفیر یک نوع هشداره هرچند در ظاهر آن حرف تکذیب سخن رسول باشه ولی شاید آن شخص تازه مسلمان باشه تکفیر هشداره تحذیر از خداوند شاید در ظاهر حرف اون شخص تکذیب قرآن و سنته ولی که میگه اون شخص شاید تازه مسلمانه یا در سرزمین دورافتاده ای باشه میگه چنین فردی با این کار و جحودش تکفیر نمیشه تا اینکه بر او اقامت حجت بشه و شاید هم اون شخص آن نصور رو نشنیده شخصی نفسی از قرآن از سنت نشنیده انکار میکنه شاید تازه مسلمانه شاید دوت از جای دورافتاده ایه حکم اینکه روی فعل حکم بکنیم بگیم کسی که قرآن و سنت را تکذیب بکنه کافره بدون استثنا کافره ولی که چی روی شخص معین شخص خاصی اومدیم از صحرا و بیابون و هیچ از قرآن و سنت نشنیده اومد آیه از قرآن را انکار کرد اومد اصلا غسل رو نمیدونی چی انکار کرد غسلی اصلا من قبول ندارم غسل این شخص میگه چی دیگه ما تکفیرش نمیکنیم چند اینجا در فتاوا شما داری جلد دو سوم صفحه 231 و همچنین جلد 13 صفحه 118 که مسئله ای از این که ضرورت حال تنش ایجاب کنند یک امر اضافی که فرد که تازه مسلمان شده یا در سرزمین دور افتاده بزرگ شده شاید آن را ندارد غیر از اینکه به طور ضروری آن را یک چیزی برای ما معلوم به دینه به ضرورت یعنی دانستن اینکه نماز فرض عینه شاید برای ما ضرورتش واجب بودنش قطعیه اگر یکی از ما از عمد تر کنه بگه من نماز نمیخونم کافر میشه ولی که یک شخص بادیه که توی صحرا و بیابان کسی نبوده یادش بده شاید نماز نخونه گاهی هم بخونه گاهی نخونه اون شخص یه چیزی که معلوم به دین بذاره است اگر انکار کرد دیگه تکفیر نمیشه شاید مشروب بخوره مشروب مشروب چه مشکلی داره باید فرق بذاریم بین فعل و فاعل بعض موانع بحث موانع تکفیر بحث اولین بحثی که میشه بحث عذر به جهل جهل نکنید الان ما بحث تکفیر رو که داریم میکنیم بحث تکفیر خارج کردن یک شخص از دائره اسلامه ما گفتیم اون کسی که وارد اسلام نشده و یهودی و نصرانی و بودایی و نمیدونم مش... اون مشرکین بتپرست گافرست ما کاری به اونها نداریم ما بحثمون تکفیر یعنی حکم اخراج کردن شخصی از اسلام این یعنی تکفیر ما میخوام یک شخصی را از اسلام خارج بکنیم یک شخصی وارد اسلام شد ما چهار تا مانع داریم از اینکه اون را از اسلام خارج کنیم اولین اینی که باید نگاه بکنیم که اون شخص جاهل یا عالمه جهل مانع تکفیره چرا چون در حدیث حذیفه داریم چنانچه ابن ماجه نقل میکنه و حدیثش هم صحیحه میگه اسلام کم رنگ میشه تا جایی میرسه که رسول الله صلی الله کسی نمیدونه نه نماز چیه نه روزه حتی لا یضر لا صيام ولا صيام لا صلاه ولا صيام نمیدونه نه روزه چیه نه زکات چیه نمیدونه ولا صدق ولا نصف نمیدونه نه حج چیه هیچی نمیدونه سهل ابن زفر نشسته از از تابعین میگه ما تغنی عنهم لا اله الا الله چی شو میخوره لا اله الا الله این اشخاص هیچی نمیدونه از این فقط لا اله را میدونن صله به میگه میگه این کلمه به درد چیشون میخوره حالا گفت لا اله به درد چیشون میخوره ساکت میشه در بار سوم میگه تنجیهم لا اله نجاتشون میده چرا چرا این صحابه از نص حدیث برداشت کرد اینکه این اشخاص با نجات مییابند چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا یدرو نمیدانند نه نماسی این کلمه را یافتن با این کلمه که در حدیث دیگه در حدیث بطاقه با کلمه توحید نجات مییابن اسلام بهشون نرسیده کسی اسلام بهش نرسیده همون چیزی که ابن ابن تیمیه اشاره کرد در بحث فاعل یک شخص شاید در بادیه بوده در صحرا و بیابون بوده شاید از جای در جایی بوده که اصلا چیزی از اسلام نشنیده باشه امام شافعی رحمه الله میگه لله تعالى اسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه خدا من اسماء وصفاته دارك خدا وبيغمبرش بما قفتان بعد آخر ميجي ميجي فإن فإن فإن خالف ذلك يعني اگر آیه از قرآن و سنت را انکار فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر اگر اقامت حجت شد و بیان حجت شد اومدیم بهش گفتیم تبیین کردیم توضیح دادیم اگر بهش اگر شخص تبیین بشه و بعد جحود و استکبار ببرزه بعد از اقامت حجت تکفیر میشه بعد میگه فاما قبل ثبوت الحجت علیه فمعذور بالجهل قبل اتمام حجت معذور به جهله کسی که آیه از قرآن را انکار بکنه صفتی از صفات خدا را انکار میکنه این مسئله خیلی مهمه عذر به جهل از جمله اعذار عذر به عجز داریم عاجز بحث نجاشی رو من کردم لا یکلف الله نفسا الا وسعها که گفتیم این آیه و این الكتاب در شأن نجاشی نازل شده نجاشی عاجز بود نمیتونست اسلام خودش را اعلام بکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا علیه نمازم برش عذر بهش داد رسول الله صلی الله علیه و سلم به نجاشی که اعلان اسلام هیچ کس ندونست جز رسول الله صلی الله علیه و سلم عذر به اکراه که خودت قضیه عمار رو میدونید من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و رسول الله در حدیث و ما استکره علیه ان الله تجاوز لامتی خداوند بخشوده برای امتش سه تا چیز یکی از اونها اکراه و ما استکره علیه این عذر به چی اکراه شخص مکره را نمیتونیم ما تکفیر بکنیم از جمله اعذار و ممانع تکفیر عذر به اشتباهه از مهمترین انواع اشتباهه جهل عجز دیگه چی داشتیم اکراه جاهل عاجز اکراه و اشتباه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميان إن الله تجاز تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكر عليه الخطأ اشتباه مثل شخصي که گفتیم ما شدت خوشهالي اشتباه كان و اللهم انت عبدي وأنا ربك تبان تبان بند ومن بنده منی اشتباه یک مسأليك مهمي هاس الان بحث اشتباه ميا بحث حاصل الواقعه خداوند در القرآن میگه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء دشمنان را ولی خود قرار ندین یعنی اونها با اونها همکاری و همیاری نداشته باشید هم فکری نداشته باشید یا در جای دیگه یا ای الذین لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض جای دیگه خدا ما يتولهم منكم فهو منهم کسی که همینجا میگه ما تولهم منكم فانه منهم کسی اونها را تولی بکنه از اونهاست قبل از اینکه وارد قضیه حاطف بشیم ما باید بگیم بین موالات و تولی فرقه در لغت موالات دوست داشتن و برتری دونستن کسی مثلا مشرکی کافری را دوست داشته باشه باشه معامله داشته باشه این مجرد موالاته تولی مناصره هست یعنی همراه با اون معامله و ارتباطی که با اون کافر داره او را هم نصرت بده بر علیه اسلام مسلمان این تولی که کفره مجرد معامله کفر نیست خدا ما را من نکرده داد و ستت با یهود و نه با نصارا و نه با مشرکین معامله با آنها را شر ما من نکرده رسول الله صلی الله فوت شدن و درعش مرحوم بود نزد یهودی پول خرج گرفته بود از یهودی مجرد معامله از مشرکین حکم کفر نداره ما بیان به قضیه حاطب نگذلته حاطب رضی الله عنه از اصحاب بدر بود از صحابه رسول که در جنگ بدر با رسول الله صلی الله علیه و سلم جنگیدن و جهاد کردن حاطب وقتی که رسول الله خواست حمله, حمله بکنه به مکه اومد نامه نوشت به مشرکین از سر رسول الله سر جنگی رسول الله به خبر داد یک خیانت یک جاسوسی بر علیه چی بر علیه اسلام و مسلمانان تجسس دیگه داره یک خب- میان مسلمان ها خبره که خاص مسلمان ها رو به مشرکی خبر میده جاسوسی دیگه یه نوع خیانته یه موالات کفاره حال اینجا فعل حاطب موالات بود یا تولی بود احتمال هر دوتا توش هست یا موالات یا تولی اگر تولی کفره اگر قصدش این بوده که اونها را نصرت بده بر علیه اسلام و مسلمان ها کفرش اکبره اگر قصدش نصرت دادن کفار بر علیه مسلمان ها بود این کفر اکبره و من یتولهم منکم فهو منهم اما اگر قصدش نصرت دادن اونها نبود مجرد همکاری با اونها هست داد و ستت فقط مجرد با اونها هست این مسئله فرق میکنه حاطب وقتی که اون نامش کش شد اون بردن نظر رسول الله رسول الله گفتید فلان زن نامه رو بیرون آوردن و قضیهش معلوم شد حاطب گفت یا رسول الله من رسول رسول قال ما هذا یا حاطب قال لا تعجل فيه یا رسول الله در من عجله نکنید به من مهلت بده مهلت بده از خودم دفاع بکنم قال انی کنت امرا من قریش ولم اكن من انفسهم ای رسول خدا من بین قریش بودم ولی از قریش نبودم کان من معک من المهاجرین لهم قرابات يحمون بها اهلهم کسانی که با تو بودن از مهاجرین و انصار قرابتی داشتن مال خودشون و خانواده خودشون حمایت میکردن حمایت میشدن چون به از میان خودشون بودن ولی من پشتیبانی نداشتم در میان قریش که خانواده‌ام پناه داده بشن خواستم با این کار خانوادم در پناه باشن خانوادم رو نکشن کشته نشن وما فعلت ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني در وما فعلت رضا بالكفر من راضی به کفر نیستم من مرتد نشدم یا رسول الله من پشت به اسلام ندادم یا رسول خدا بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند انه قد صدقكم او به شما راست گفت عمر رضی الله میگه بزار گردنش رو بزنم بعد رسول الله صلی الله علیه و میگه رهاش بکنید وما ادراكم لعل الله اطلع على قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم سؤال الان ما گفتیم الان میخوام توی این حدین حدیث بپردازیم که اینجا تولی بود یا مبالا بود اینجا این تجسس از اسلام او را خارج میکنه یا نمیکنه میخوام اینو بررسی بکنیم ابن تیمیه رحمه الله میاد الان بحث فهم امام شافعی هم بهش میپردازن الان حاطب عذر بهانه آورد امام شافعی رحمه الله میگه اینجا قرائن دلالت میده بر تولی قرائن این که داره مشرکی را نصرت میده بر علیه ها و احتمال هم داره بهانه دیگری داشته باشه به خاطر دنیا و یا پولی داده شده یا چیزهای دیگه این فعل رو انجام داده به فی هذا الحديث مع ما وصفنا لك ترك طرح الحكم باستعمال الظنون باید این قرائن رها بکنید این زن و گمان ها رها بکنید قرائنی که دلالت میده که این تجسسه باید رها بکنید چرا لانه لما كان الكتاب يحتمل ان يكون ما قال حاطب احتمال داره حرف حاطب درست باشه مرتد نشده نخواسته که کفار را بر مسلمین نصرت بده احتمال داره حرفش درست باشه من انه لم يفعله شاكا في الاسلام اینکه شک نداشته در اسلام و انه فعله ليمنع اهل بخاطر اش این کارو و يحتمل ان يكون زله شاید پاش لغزه اشتباه کرده اشتهاد کرده پاش لغزیده لا رغبه عن الاسلام و احتمل المعنى الاقبح شاد معنی قبیح تری هم داشته باشه همین یادشته یا کفر اکبر یا کفر اصغر. یا اینکه کفر اکبر تولیه یا اینکه کفر اصغر موالاته هر دو تا گناهه ولی یکی بدتر از دیگری میگه اینجا وقتی که گفت من مرتد نشدم پشت به اسلام ندادم حکم چیه قول قول خودشه چرا قول قول خودشه چرا اینجا ما میگیم قول قول خودشه چون خداوند همونطور که شیخ الاسلام تیم اینجا من حرفش آوردم اشاره بهش میکنه چون خداوند میگه خداوند گفته در حق اهل بد اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم خدا شما را بخشیده خدا آیا کفر اکبر را میبخشه برای کسی خیر نمیبخشه کفر اکبر را برای کسی نمیبخشه و اینجا اگر قرار بود کفرش اکبر بود رسول الله صلی الله علیه و در حقش نمیده الان نکو دو تا سخن من اینجا از قیصر نقل کردم حرف اول جلد دوازدهم صفحه 466 میگه وليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطا وغلط اشتباه کرد حتى تقام عليه الحجه وتبين له المحجه بعد از تا اینکه اتمام حجت بین محجج بشه کسی حق نداره تکفیر بکنه و من ثبت اسلامه یقین، لم یزل ذلك عنه بالشک کسی که اسلامش با یقین ثابت میشه شهادتین داخل شد نمیتونیم با شک او رو از اسلام خارج بکنیم یعنی الان اینجا شکه شاید گفتیم تولیه شاید چیه موالات شک داریم که فعل حاتب اینجا کفر اکبر بود یا کفر اصغر ما شک داریم نمیتونیم با شک کسی اسلام را ازش بگیریم و از اسلام را خارج بکنیم بل یزو بل لا یزول الا بعد اقامه الحجه و ازاله الشبهه بعد از اتمام حجت و ازاله شبهه جای دیگه در همین حد شرح همین حدیث میگه ان قوله لاهل بدر و نحمه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينه وبين غيره أجر بگیم إن قفت قد غفرت لكم بر كبائر بر صغائر أو إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة بخشش بعد التوبة يعني كفر أكبر مرتكب مرتکب شده توبه کرده میگه اینجا فایده ای نداره که خدا بگه اونها رو بخشیدم فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم ان الكفر لا يغفر چون کفر خدا هیچ وقت نمیبخشه خدا میگه اهل بد رو بخشیدم خب اهل بدر اگر کفر اکبر مرتکب شد چرا خدا او را ببخشه خدا نمیبخشه هیچ وقت کفر هیچ وقت خداوند نمیبخشه همونطور که داشتید در بحث شرک اکبر ان الله لا یغفر ان یشرک به اگر اهل بد قرار بود کفر اکبر یا شرک اکبر مرتکب بشه هیچ وقت خدا را اونا نمیبخشید ولی خداوند اهل بد رو بخشید الان حاتم خدا او را بخشیده خدا او را بخشیده به خاطر کفرش و شرک اکبرش یا به خاطر گناه کبیرش یا گناه صغیرش گناه صغیره هم نمیشه چون چی گناه صغیره إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم كبائر دوري بکنید صغائر بخشید میشه میگه اینجا احتمال نداره که صغایر باشه فقط یک احتمال وجود داره و آنم چیه اینکه کبیره باشه لا يفقام لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر إمام ابن عبد البر مقياد ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع المسلمين بإجماع عقدش بإسلام صابت شد بإسلام وارد شد ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا گناهی انجام داد مرتکب حرامی شد یا تعبیر اشتباهی کرد تعبیر کفری کرد مثل اینجا حاطب در این اشتباه افتاد بین تولی و مغالات فاختلفوا بعد فی خروجه من الاسلام اختلاف شده الان در بحث اخراج از اسلام لم يكن لاختلافهم بعد اجماعهم بون اختلاف اینجا تولی یا مولد در بحث حاطب بعد از اون اجماعی که نقش شد که انسان با شهادتین وارد اسلام میشه ما نمیتونیم با این فعلی که تو شک داریم شخص را از اسلام خارج بکنید بعد اجماعهم معنى يوجب حجه ولا يخرج من الاسلام المتفق عليه الا باتفاق آخر الا باتفاق آخر او سنه ثابته لا معرضه له مگر با سنت ثابت یا اجماع دیگری ما نمیتونیم حکم کفرش رو بدیم نتیمیه رحمه الله خیلی مثال ها میاره در بحث عذر به جهل مثلا در جلد 28 از صفحه 467 به بعد حسن وقتی که میرسه در صفحه 501 جلد 28 وقتی که بحث اونها رو میکنه شیخ الاسلام نتیمیه رحمه الله به این حدیث اشاره میکنه اینجا حدیث ابو هریره نوشتم پایین کان رجل علی على یصرف عن نفسه حدیث صحیح بخاریه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میفرمایند که شخصی قبل از ما گفت که که به فرزندانش مرا بسوزونید قسمتی در هوا و در دریا و پراکنده بکنید شاید خدا نتونید مرا جمع بکنه روز قیامت فوالله لا انقدر علی ربی يعذبني عذابا اگر خدا بتونه مرا جمع بکنه خیلی عذاب میده بعد خدا او رو جمع میکنه در روز قیامت میگه که چرا این کارو کردی میگه یا رب که فغفر له از ترس الان اینجا شیخ الاسلام تیمی میگه اینجا این شک در قدرت خدا کرده شک در قدرت خدا کفر شرک اکبره ولیکن اینجا این شخص اجتهاد کرد تعویل کرد اجتهادش اشتباه بود ولیکن چی با وجود این اشتباه کفری به او رو در قیامت بخشید میگه فقط له او را بخشید میگه یکی از ممانع همین بحث اشتباهه اینجا این شخص با وجود که شک در قدرت خدا داشت با وجود خدا او را بخشید چرا چون ایمان به بحث داشت ایمان به آخرت داشت ایمان به خدا داشت ولی اینجا در قدرت خدا شک کرد که شاید خدا ندونه ولی خدا او را بخشید و عذر به جهل این از مثال هایی هست که ابن تیمیه رحمه الله در عذر به اشتباه میاره ابوبکر بن عربی میگه فالجاهل والمخطئ من هذه الامه ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا او كافرا فانه يعذر بالجهل والخطا از این امت کسی جاهلانه اشتباهی بکنه کفری عمل کفری شرکی اکبر انجام بده با اون عمل از اسلام خارج نمیشه امام عبدالوهاب هم همینو میگه میگه از دروغ و بهتان بر ما اینه که میگن ما همه را تکفیر میکنیم مردم را تکفیر میکنیم میگه خیر ما تکفیری نیستیم میگه امام عبدالوهاب اینجا در درستانی جلد یک صفحه سرشار میگه و اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر القادر میگه اون ذریحی که بر قبر القادر گیلانی هست و الصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهم و اون ذریحی که تبرک بهش میگن بر بر قبر منظور از سنم اینجا اون ذریحی که بر قبر احمد بدوی در مصر و امثال اونها مادامی که ما اونها را تکفیر نمی کنیم لأجل جهلهم و عدم یونه بخاطر جهلشون و اینکه کسی نبوده اقامت حجت و حجت بکنه تنبیه بهشون بده یعنی اونها اونها را بیدار بکنه فكيف نكفر من لم يشرك به بالله اذا لم يهج چطور ما کسان دیگر را تکفیر بکنیم یعنی ما اون کسانی که میرن کفر اکبر را مرتکب میشن و شرک اکبر به ذریح متوسل میشن به اون مرده متوسل میشن امام ها میگه به خاطر جهلشون ما اونها را تکفیر نمیکنیم اینطوری نیست که هر کسی در شرک اکبر یا در کفر اکبر افتاد ما او را تکفیر بکنیم شیخ اسلام تیمی هم همین من گفته ها و نقلات رو آوردم در همین قضیه زیاده من گفتم من ابتدای بحث بحث خلف را آوردم خلف یک آیه را تا اگر گفتی ظاهرش اینه خدا بر عرشه ظاهرش تو کافری ضوابط موانع هم یاد نمیکنن ولی ما اینجا زوابت موانع داریم درسته ما میگیم فلان فعل کفر شد که ولی شخص را تا اینکه اقامت حجت و بیان محجت نشه و موانع ازش رفت نشه تکفیر نمیکنیم امام ابن تیمیه چی میگه و اما و فالصواب انه من اجتهد من امه محمد صلی الله علیه و سلم قصد الحق فاخطا لم يكفر کسی که قصد حق داشته باشه در فعل یا فعل کفر یا شرک اکبر بیفته او را نمیکنه، نمیکنیم بل یغفر له خطا خطا خطای او اشتباه او بخشیده میشه و من تبین له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبین له الهدى واتبع غیر سبیل فهو کافر کسی تبیین بشه بعد از اتمام حجت انکار بکنه حدیث قرآن رو رد بکنه اون شخص است که کافره و من اتبع هواه و قصر فی و کسی که تابع هواش بشه. بگیم رسول الله صلی الله علیه و ام کرده ریش گذاشتن بگیم من نمیذارم جامعه امروز ایجاب نمیکنه من نمیتونم این تابع هوای خودش شده این شخص را به خاطر عدم پذیرش این حدیث از رسول الله صلی این شخص را که تابع هوای خودش شده تکفیر نمیکنیم و من اتبع هواه و قصر فی طلب الحق و تکلم بلا علم فهو عاصم مذنب این شخص گناهکاره ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على شو فاسق و حسنات داشته باشه که روز قیامت نجات بده میگه فالتکفیر یختلف بحسب اختلاف حال الشخص تکفیر فرق میکنه بر اساس اشخاص روی حکم گفتیم روی فعل شاید حکم بدیم این فعل کفر اکبر شرک اکبره ولی روی شخص فرق میکنه یک شخصی شاید تکفیر بشه یک شخص شاید تکفیر نشه بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا هر مبتدعي فاسقي هر كسي که شركي شرکی افتاد نمیتونیم بهش بگیم تو كافري بل ولا فاسقا بل نميتوني بيش بگی فاسق بل ولا عاصیه و همچنین گناهکار لا سيما في مسألة مثل القرآن مثل مسألة القرآن خلق القرآن مجرد الشخص قف قرآن مخلوقين ما نميتوني بيش بگیم تو مبتدعي مگر بعد از اتمام حجت و بیان محجت این گفته یه امام است میگه وقت غلط فيها خلق من ائمه خصوصا اینکه در این مسئله خلق قرآن خیلی از ائمه دچار اشتباه شدن حانک الله وبحمدك بس الله محمد